Ir tāds jautājums, ja veids šis sādens, un nu, tur ir pieminēts lotus un saule un mēnes, kas no vienas puses ir simbolisms, bodičitā, tukšumā un visām pārējām lietām. Vai tad, kad mēs vizualizējam, mums par to ir jāpiedomā, vai tas ir vienkārši, mēs to tikai bildīt mēģinām ģenerēt. Mm -hmm. um, while doing uh, these mm, sadhanas, when we visualize mm, this throne and and lotus and these um, discs, Uh, we know that each each detail has uh, its symbolism. When you when you make this practice, do, do we have to think about symbolism, or, or the main part is visualization? Um, we should uh, study the symbolism uh, while we're not doing the practice. Uh, būtu vēlams um, iepazīties, um, noska, uzzināt par šo simbolismu uh, pirms mēs veicam praksi. And while we're doing the practice, we should just experience it as if it's real. Bet uh, tad, kad mēs veicam praksi, nu, gal, galvenais uzdevums ir uh, censties izust to, kā tas ir kaut kas reāls. We should try to have a non-conceptual experience of the visualization. Uh, lai mums būtu uh, nekonceptuāla vizualizācijas pieredze. Uh, sometimes you can alternate uh, concentration with analysis. Kādreiz var, var, var teiksim, tā kā pārmaiņas uh, uh, No vienas puses koncentrācija un tāda analīze. When you do the analysis, then you can think about the meaning of the symbol. Un tad, kad eh, tajā laikā, kad eh, jūs veicat šo analīzi, tad var um, pārdomāt šo simbolismu. But while you're doing concentration, you shouldn't be thinking about the meaning. Bet tad, kad jūs veicat eh, koncentrāciju, tajā laikā nevajadzētu domāt par simbolismu. Um, symbols have a power of their own. Simboliem pašiem par sevi piemīt spēks. Uh, it's good to know the meaning, but somehow the symbol just has an impact on your mind. Ir labi zināt um, simbolu nozīmi, bet kaut kādā veidā simbolam uh, pašam par sevi jau ir uh, iespējas uz jūsu prātu. Uh, this question is important for all of Tantra practice. Un tas, uh, faktiski, šis jautājums um, uzdotais, viņš attiec uz, uz visām uh, tantras praksēm. Because all of Tantra is symbolic. Jo, jo visa uh, tantra faktiski ir simboliska. Um, Just to give an example, Buddha Shakyamuni uh, is seated like that. Piemēram, Buddha Šakemuni, ja apskatāmies, kā viņš uh, tajā plankā, kas ir labajā stūrī, kā viņš ir sēž. It's not a tantric image, but it is symbolic. Tas nav tantrisks um, attēls, bet tas ir simbolisks. Uh, this, this hand is in the earth-touching mudra. Labā roka ir uh, mudrā, kas um, ar plaukst, pirkstiem pieskarās zemē which represents uh, Buddha uh, having uh, manifested on this earth. Kas reprezentē to, ka Buddha ir manifestējies uz šīs zemes. Also, uh, because the right hand is associated with method, it means that the method of Buddha is to touch the earth. In other words, to be with us. Un, un tā kā labā roka tiek saistīta ar, ar metodi, tad arī tas, kad viņš pieskarās zemei, Tas norāda uz to, ka viņa uh, nolūks ir būt kopā ar mums. And then the Buddha's left hand is at the navel in the meditation pose. Viņa kreisā plauksti ir pie nabas uh, meditācijas pozā. Um, and this is the, the left hand which represents wisdom. Un the uh, labā plauksta uh, reprezentē gudrību. So kreisā. The, the Buddha is uh, non-dual between meditation on emptiness and manifestation in the world simultaneously. Un, tur nav nekāda dualisma starp manifestēšanos uz, uz zemes un, un realizāciju. And then in the Buddha's uh, left hand there is this bowl containing nectar. Buddhas kreisajā plaukstā ir, um, ir šis te trauks, kurā ir nektārs. In the Theravada tradition they see it as a begging bowl. Teravādas tradīcijā tas tiek uzlūkots kā tas ziedojuma trauks, kur mūki um, um, savāc um, ziedojumus no cilvēkiem. Which symbolizes renunciation. Un, un tādā gadījumā tas simbolizē attiekšanos. But in, uh, in our tradition, it, it usually has nectar, which even uh, is coming over the top. Mm. Bet mūsu tradīcijā šajā traukā ir nektārs, kurš reizēm tiek attēlots, ka tas pat plūst pāri šīm trauku malām. Un tas simbolizē lielo svētlaimi. And, uh, in the, uh, highest yoga tantra, the great bliss is generated at the navel chakra. Un augstākajā jogas tantrā um, uh, lielā svētlaime tiek um, ģenerēta um, nabas čakrā. And we use that great bliss to meditate on emptiness. Un mēs izmantojam šo lielo svētlaimi, lai meditētu par tukšumu. Therefore the Buddha's left hand, which is the representing wisdom, is the wisdom of great bliss meditating on emptiness. Un uh, Buddhas kreisā plaukst, kas reprezentē gudrību, tā ir um, lielā svētlaimes gudrība, kur meditē par tukšumu. So there's a tantric symbolism implicit even in the Buddha's form. Uh, ir faktiski uh, simbolisms ir klātsošs arī um, uh, tēla atveidojumā. But if you were to visualize the Buddha, you wouldn't, you wouldn't, if you were thinking about that, it would become too conceptual. Bet, ja veicot Buddhas vizualizāciju, jūs sāksiet par šo simbolismu domāt, tad tas paliks pārāk konceptuāli. So it's like you know that in the back of your mind but the main mind is focusing on the concentration. Varētu teikt tā, ka ir labi, ka jūs to zinat kaut kur savu prātu fonā aizmugurē, bet, bet tas jūsu prāta galvenā daļa ir, ir mm, vērst uz Okay. Mm-hmm. okay, so now um, we talk a little bit more about highest Yoga Tantra. Tagad mazliet vēl pievērsīsimies augstākajai jogas tantrai. Um, of course, we could talk about action tantra. It's more at a more basic level. Mēs varētu, protams, runāt par darbības tantru, kas vairāk ir tāds pamat, pamat līmenis. But one or two of you are already practicing highest yoga tantra. Bet tā kā šeit no klātsošiem viens vai divi cilvēki praktizē augstāko jogas tantru. And in the Tibetan Buddhist tradition, it's the supreme method. Un Tibets eh, buddhismu tradīcijā tā ir augstākā metode. Therefore, it's useful that we have some general knowledge of that even before we enter into it. Un ir labi, ja mums ir vispārēji zināšanas par to, pat pirms mēs esam to uzsākuši darīt. So as I said yesterday, we need refuge and we need the Bodhisattva vows and then we need the Tantric vows. Un ir, lai to veikt, ir nepieciešama pieņemt patvērumu, ir jābūt pieņemtiem bodhisattvas solījumiem un jābūt pieņemtiem solījumiem. And the root of the tantric vows is this uh, pure view of the guru. Un tantrisko solījumu pamatā ir um, tīrais skats uz guru. So uh, I can't emphasize strongly enough how important it is to see uh, the the unity of one's own mind, the deity and the guru. Un eh, es vēlreiz gribētu akcentēt, eh, cik svarīgi ir um, uh, izjust šo vienību starp pašu prātu, uh, dievības prātu un uh, guru prātu. It's not that we can do that perfectly from the beginning. Protams, ka no sākuma, mm, ja, sākot eh, šo, šo praksi, tas neizdosies uzreiz ideāli. is something that develops gradually the more we practice. Tas ir kaut kas tāds, kas attīstās pakāpeniski um, um, vairāk praktizējot. So, although some people are very cautious about entering into tantra, sometimes you just have to jump in and start swimming. Lai gan ir cilvēki, kuri ir uh, ļoti piesardzīgi attiecībā pret uh, mm, ieiešanu tantriskajās metodēs, bet Kādreiz ir tā, ka vienkārši to var salīdzināt ar tādu ielikšanu ūdenī un pēc tam tu sāc peldēt. Because it's only through practicing that we really get to understand what it's all about. Jo tikai praktizējot, mēs varam uh, līdz galam izprast, par ko vispār ir uh, šis stāsts. Now, obviously, we need to get the middle way between jumping in too soon or leaving it too late. Bet, protams, ir jāatrod šis uh, vidusceļš, lai tā ūdenī nenotiktu pārāk ātri, vai arī tā netiktu mm, novilcināta pārāk ilgi. I mean, we're not going to live forever. Jo mēs um, šajā termenī nedzīvosim mūžīgi. And this is a very un unusual opportunity because it's the time when Tantra has been taught and it's still uh, a living, pure lineage. Bet uh, tā ir uh, mm, neparasta izdevība, jo šis ir laiks, kad tantra tiek mācīta, un joprojām tiek uzturēta mm, tīra šīs mācības nodošanas, tālāk nodošanas līnija. And we seriously have to ask ourselves, when will this opportunity come again? Un mēs paši sev varam pajautāt, uh, kad man var rasties jauna izdevība. Uh, at the same time, as we've discussed earlier, there are dangers in choosing a guru too quickly and so forth. Bet kā mēs jau vakar pārunājām, pastāv arī zināms, zinām bīstamība, ja mēs izvēlamies guru pārāk ātri. Um, but as I implied yesterday, usually the decision to attend an empowerment is part, part, at least partially, just an intuitive decision. Bet kā jau vakar minēju, uh, faktiski lēmums pieņemt tiesvērtību – kaut kādā mērā tas tomēr ir arī intuitīvs lēmums. And uh, when we attend the empowerment, we need to go with a very open, positive mind. Un tad, kad mēs uz šādu pasākumu dodamies, mums jāiet, uh, jāiet uz to ļoti atvērt uh, pozitīvu noskaņojumu. As preparation for attending, probably the most important thing is to feel I am going in order to benefit all sentient beings. Un, protams, ka sagatavošanās procesā, ejot uz to, ir jāpaturprātā šī motivācija, kad es to darīšu, visi jūtošo būtu labā. It's almost as if you're attending on behalf of all sentient beings. Tas ir it kā gandrīz, ka jūs to darat, vis, nu, tiešām domājot par šīm visām būtnēm. Thinking they don't have the karma to attend this. Un domājot tādā, tādā veidā, ka viņiem nav karmas to izdarīt, tad es to daru viņu vietā. but I do have that karma, and therefore I'm going to attend so that I can become enlightened and bring all of them to this empowerment. Jo man ir šī karma, man ir iespēja apmeklēt eh, šo iesvērtību un es to daru viņu vietā, un kad es būšu sasniedz apgaismību, tad es varēšu vest eh, arī visus citus viņus eh, uz turien. Because we practice in order to become the deity. Jo mēs praktizējam ar mērķi kļūt par dievību. it's important to remember that because if we forget that, um, sometimes we can lose our way and think, why on earth am I doing this? Ir svarīgi to atcerēties, jo, ja mēs to aizmirstam, tad uh, reizēm var parādīties šī sajūta, jā, bet uh, tas viss ir labi, bet kāpēc es to daru? Unfortunately, we do see that problem quite often. Um, mums diezgan bieži iznāk saskarties ar šādu veidu problēmām. One reason is because if, if an impairment happens, uh, uh, in your place, well, some people just go to it without understanding what, anything about it. Um, bieži vien ir tā, ka ja konkrētā vietā tiek uh, sniegt iesvērtība, vienmēr būs cilvēki, kas uz turien aizies bez mazākā priekšstata par to, kas tur notiek. And then they take certain commitments, they have to do certain practices. Un tad viņi um, apņemās veikt konkrētas prakses. But they don't really know what they're doing or why they're doing it. But um, uh, uh, viņi īsti nezina, ko viņi dara un kāpēc viņi to dara. So this basis in the common teachings about renunciation, bodhicitta and emptiness should give you enough reason why to do it. Bet uh, šis pamats, kas sastāv no uh, attiekšanās bodhicittas un, un tukšuma izpratnes, ar to vajadzētu pietikta, lai saprastu, kā, kāpēc uh, ir jēga to darīt. Now, after the highest yoga tantra empowerment, there are certain commitments or practices you must do. Pēc augstākās jogas tantras iesvētības uh, jūs uh, pieņemat konkrēts solījums un attiecībā uz praksēm, kādas jums būs jāveic. Uh, this is specifically in the Gelug tradition that our minimum commitment is the six session Guru Yoga. Uh, Un Gelug tradīcijā kā minimums, eh, minimāla apņemšanās ir seši sesija guru joga. And the usual way to do this is three times in the morning and three times in the evening. Un parasti tas tiek darīts trīs reizes eh, no rīta un trīs reizes vakarā. There's a longer version which incorporates three recitations into one practice. Un tur ir eh, garāka versija, kur vienā praksē mm, iekļauj tri, trīs šīs trīs at, atkārtojums. This might take 30 to 45 minutes to do. Tas var aizņemt uh, no 30 līdz 45 minūtēm. Depending on familiarity. Uh, atkarībā no tā, cik uh, labi jūs mm, jau zināt šo praksu. But there's a very nice short version, which you can do three times in 10 minutes. Bet ir ļoti jauka īsā versija, kur var um, 10 minūtēs to var vē, uh, trīs reizes atkārtot. But when you're very familiar, you can actually do it three times in five minutes. Bet ja jūs to ļoti labi zināt, tad to Nu, piecās minūtēs jūs to varat, eh, trīsreiz jūs to varat veikt piecās minūtēs. Some people make the excuse, oh, I don't want to do that because it's too much commitment. Ir cilvēki, kas saka, ka mm, es mm, negribu to darīt, jo tas man mm, liek eh, pārāk daudz ko apņemties. That's actually quite a good reason because if you're not willing to give five or ten minutes in the morning and evening, well, forget it. <laughs> tas ir diezgan labs um, iemesls, jo, ja jūs nesat gatavi veltīt tam 5 vai 10 uh, minūtes no rīta un vakarā, nu tad aizmirstiet. It means you really don't consider uh, the practice of the path to be such a serious thing in your life. Um, tas nozīmē, ka jūs neuzskatāt um, šādu veidu praksi par kaut ko nopietnu savā dzīvē. Which would be quite a common attitude in our culture. kas principā ir diezgan tāda bieži sastopama attieksme mūsu kultūrā. Some people going to uh, the Buddhist center to listen to a teaching or do a puja would be a bit like going to the cinema. It's just an interesting night out. Un uh, ir cilvēki, kuriem budismu centra apmeklēšana ir kaut kas līdzīgs, kā mm, aiziet uz kino. Tas vienkārši ir nu, vakars, kur tu kaut kā pavadi laiku. I don't think that applies to people here, um, but you know, this can happen. Es nesaku, ka tas attiec uz cilvēkiem, kas, kas ir šeit, bet uh, tā, tā reizēm gadās. Uh, once you have the feeling, actually, this is very, very important part of my life, then you are willing to give some time for it. Uh, ko līdz jūs um, apzināties, um, cik um, svarīgi tas ir priekš manas dzīves, jūs, jūs spēsiet atrast zinām laiku, um, ko tam veltīt. It might mean slightly rearranging your daily schedule. Nu, un tas iespējams prasīs mazliet kaut ko pārkārtot savā dienas kārtībā. But we can all get up 15 minutes earlier. Bet nu, mēs visi varam piecelties 15 minūtes agrāk. Or, if necessary, do the practice in the evening. Jeb, ja ir tā nepieciešamība veikt prakses vakarā. With highest yoga tantra, there's additionally uh, the tantric vows. And then there's the question about is there a specific practice relative to the deity? Uh, for each deity there uh, are usually a number of sadhanas. Uh, katrai dievībai parasti ir vairākas sadhanas. A sadhana is a, is a, is a text which contains a series of meditations and recitations and so forth. Sådan ir teksts, kurā ir, kur ietver um, dažādas meditācijas, standēšanas un tā tālāk. And for many deities there's a long one and a short one and sometimes there's a middle one. Un daudzām dievībām tur ir vairāk varianti, garais un īsais, un reizēm tur vēl ir arī vid vidēji garais variants. And sometimes the Lama who gives empowerment insists that you do a particular commitment. Un uh, reizēm ir tā, ka uh, tā slama, kurš uh, sniedz iesvētību, faktiski mm, aicina jūs pieņemt ļoti konkrētu šo tā apņemšanos. So it could be a daily practice. Un tā var būt arī dievības praksa. Another possibility is that the commitment is to do a specific retreat on the deity. Un uh, vēl būt, var, var būt arī tāda apņemšanās, kas saistās ar mm, specifisku retrītu saistībā ar dievību. This would usually be what's called an approximation retreat. Approximation retreat. Ah, jā, jā, jā, tad to, to tad eh, sauc par eh, tuvošanās eh, dievībai retrītu. In an approximation retreat, you have to recite a certain number of mantras. Šādā retrītā jānoskaita konkrēts um, Mantraskars. And usually you have to do four sessions a day, and quite often you have to do the sadhana four times in the day. Un tad uh, tas ir jāveic um, mm, četras sesijas dienā, un, un tad ir arī uh, uh, um, sadhana, kas ir jāveic četras reizes dienā. And at the end of the retreat you need to do uh, what's called a fire puja. Un retreat beigās ir jāveic uh, uguns puja. And for that you need uh, specific facilities. Un lai to um, paveikt, ir vajadzīgs uh, konkrēts uh, nodrošinājums. And you need access to uh, expertise, somebody who knows the ritual. Un ir vajadzīgs kāds uh, eksperts, kurš, kurš zin šo rituālu. Um, and sometimes you can do those retreats in a group, or sometimes you can do them on your own. Un kādreiz šādu retrītu var veikt grupā, bet principā pastāv iespēja to veikt arī vienam. Uh, the good thing about doing it in a group is there's strength from the group. Especially when the leader really knows what they're doing. Um, labā, tas uh, pluss, kas ir, ja to veids grupā, tas dod papildu tādu spēku tam, tam visam. Un vislabāk, ja, ja mm, šīs mm, grupas vadītājs arī, arī zina visas tās lietas, kas ir jādara. But the good thing about doing it on your own is that you, you can de de determine the pace of recitation. Bet uh, la labā, labākā puse eh, tam, eh, ka jūs to darat viens, kad tad jūs, eh, no jums paši ir atkarīgs tas ātrums, cik ātri jūs skandējat šos tekstus. If you want to pause to meditate on a certain point for half an hour, if you're on your own, you can do that. Tātad, ja jūs esat viens, piemēram, varbūt pie kāda punkta jums ir vēlme apstāties un, un varbūt uztaisīt pauzi pusstundas garumā. Meditēt pusstundu par to punktu. Mm. Okay. <laughs> so, <laughs> all thank you very much. So, all of these things um, give you an idea of the kind of what it's like to be a tantric practitioner. it was very helpful, thank you. Tātad, un viss tas kopumā faktiski uh, dod to kaut kādu priekšstatu, ko nozīmē būt uh, tantriskajam praktizētājam. Um, and I think that's important when we're introducing Tantra is that you have a, a picture of what it would be like if I enter into this. Un um, ir labi, ja mm, uzsākot eh, šādu praksi, jums ir um, priekšā kāds attēls, eh, kā tas, kā tas izskatās. Uh, usually there are people that you know who took the same initiation. Parasti ir, ir um, jums zinām, cilvēki, kas to pašu iesvētību. And these people are your Vajra brothers and sisters. Un šie cilvēki ir jūsu Vajras brāļi un It's like uh, you're in the same Vajra family. Un var teikt, ka jūs esat uh, vienā Vajras ģimenē. And the Guru is your Vajra parent. Un Guru ir jūsu Vajras vecāks. And then you can share a lot with your Vajra brothers and sisters in order to support each other in the practice. Un jūs varat diezgan daudz um, kādās lietās dalīties ar saviem uh, vaģis brāļiem un māsām, lai atbalstītu uh, uh, savu praksi. In ancient times, the yogis and the yoginis lived uh, a very uh, special kind of life. Senākos laikos jogi un joginis uh, faktiski dzīvoja mm, ļoti īpašu veidu dzīvi. Some of them lived in cemeteries. Daži no viņiem dzīvoja kapsētās. Where the corpses were burned and they used to meditate there. Vietās, kur tika dedzināti uh, līķi un viņi mēdz uh, meditēt tādās vietās. Some of them lived in forests, in, at the foot of trees or in little huts. Daži no viņiem dzīvoja mežos, kaut kur uh, koku pāēnā vai kaut kādās mazās būdiņās. Uh, many of them lived in caves. Daudz no viņiem dzīvoja alos. Not just in Tibet, but right across from Afghanistan going eastwards. Eh, bet eh, tās dzīvošana alās bija ne tikai Tibetā, bet, bet eh, sākot no Afganistānas uz austrumiem. But also many of them had ordinary jobs. Bet bija arī tādi, kuriem bija arī parasti pasaulīgi darbi. And they incorporated their job into their practice. Un tādos gadījumos viņi inkorporēja to savu darbu savā praksē. For example, while they're doing their job, they're uh, practicing as if they are the deity. Piemēram, veicot savu šo ikdienas darbu, viņi to veica it kā domājot, ka es esmu dievi. And that way their job becomes their practice. Un tādā gadījumā viņa darbs kļūst par uh, viņa praksi. Mm -hmm. um, but also then they would maybe meet in, in the night, in a, in a secret place, to do certain rituals together, all these kind of things. Tāpat iespējams, ka viņi satikās kādās uh, citiem nezināmās vietās um, kaut kad naktī un, un tam līdzīgi. So in our time, it's not really like that. Mūsdienās tas vairs tā nav. But we are developing our own kind of culture of tantric practitioners. Bet uh, mēs pamazām attīstām arī pašu uh, savu tantrisko praktizētā kultūru. They have ordinary lives like jobs or whatever. Vairumam no šiem praktizētājiem mūsdienās ir uh, parastas dzīves un dar, darbs un varbūt vēl kaut kas. They get together at teachings or to do group retreats sometimes. Viņi sanāk kopā mācībās vai varbūt kādos grupas retrītos. Mostly they have to practice on their own wherever they live. Vairumam iznāk praktizēt vieniem pašiem, tur, kur viņi dzīvo. But nowadays they can keep in touch uh, using uh, email and the internet, so they don't have to live in the same place. Bet mūsdienās kontakts var uzturēt ar uh, caur internetu, izmantojot e-pastu. Tas nenozīmē, ka eh, jādzīvo vienā vietā. And these kind of cultures are, are evolving around all the different deity practices. Un, un eh, šie eh, mūsdienu tantriskās kultūras elementi attīstās saistībā ar visu dievību praksēm. Sharing of materials for practice, commentaries. Ir iespēja dalīties ar materiāliem, kas saistīti ar praksēm, ar, ar komentāriem par tām. There are websites for some of the main deities where you can become a member and access certain materials. Ir um, uh, mājaslaps, kas ir saistīts ar kādām dievībām, ja tu kļūst par mm, uh, šās grupas biedru, tad tev, tev ir iespēja piekļūt materiāliem. Uh, still, uh, unfortunately, a lot of that material is in English, but uh, other languages are developing also. Uh, pat labāk vairums uh, no, no šādiem materiāliem ir pieejama angļu valodā, bet uh, pakāpeniski attīstās arī tulkojumi citās valodās. So we're talking about the evolution of a tantric culture. Un mēs šeit eh, runājam par kultūras eh, evolūciju. This is what existed in ancient India and that is what developed in many parts of the Himalayan region. Tas attīstījās senajā Indijā, kā arī daudzās vietās Himalaya reģionā. And of course Mongolia. Protams, arī Mongolijā. So um, that's how it goes. Un And uh, it's it, it, especially when we have a FPMT center like this, it, it's usually one one part of the center. Un, ja pastāv FMT centrs tāds kā šis, tad parasti tā, tā ir daļa no centra. For example, the London FPMT Centre has a Kala Chakra group, a Guya Samaja group, and a Vajrayogini group. Piemēram, Londonas um, FPMT centrā ir Kala Chakras grupa, um, Vajrayogini grupa, un kas bija trešais? Guya Samaja. Guya, Guya Samaja grupa. And uh, so people who practice those particular tantras get together maybe once a month, and they practice together and learn from each other, and then they continue practicing alone at home. Un šie cilvēki, kas praktizē konkrētas tantras, parasti tieks apmēram reizi mēnesī grupā, un, bet viņi, protams, turpina arī mājās, kad ir, viņi ir vieni. So probably this, this kind of thing hasn't evolved yet in Latvia, but I'm mentioning it because it's, it's something that might happen in future. Iespējams, ka Latvijā tas kaut kas tāds vēl līdz šim nav attīstījies, bet varbūt tas var attīstīties nākotnē. It's somewhat secret because uh, tantric practitioners are not allowed to talk about their practice to others. Nu, tas kaut kādā mērā ir um, slepeni, jeb apslēpt, jo tantriskie praktizētāji viņiem nav atļauts runāt par savu praksi ar citiem. So people come to a center and they don't actually know who are the tantric practitioners and who aren't. Un, un cilvēki atnāk uz um, buddhism centra faktiski īsti nezina, kur ir praktizētāji, kur nav. That's how it should be. Un tā tam vajadzētu būt. Because it's more of a subtle energy that is generated through the tantric practice. Jo mm, tantriskajā praksē vairāk tiek attīstīta šī te smalkā enerģija. And this is very positive for the center. Un tas ir ļoti pozitīvi, pozitīvi ka centrā kaut kas tāds ir. I mean, the center has a sense of guru devotion, for example, in FPMT towards Lamasepa machine. Mm-hmm. FPMT centros pastāv paļaušanās uz guru, un tā kā mm, FPMT vadītājs ir Lama Zopa, tad tas ir mm, attiecībā uz viņu. But I noticed a number of people from Ganden have a connection with children Rinpoche. Bet es esmu pamanījis, ka um, vairākiem cilvēkiem gandināja saistībā ar Chodan Rinpoche. But in Europe there are other high lamas coming, such as Dagri Rinpoche uh, and so forth, who also give initiations, so people are connecting with those gurus. Bet uh, Eiropu apmeklē arī citi augsti uh, lamas, kā piemēram Dagri Rinpoche, un līdz ar to veidojas um, iespēja uh, izveidot saikni ar kādu no šiem guru. Uh, it's possible, for instance, that people might go to a Kala Chakra initiation, for example, in India, and then they come back and they have a connection with each other. Iespējams, ir iespējams apmeklēt, piemēram, Kala Chakras iesvētību Indijā, un pēc tam atgriežoties eh, šeit, uzturēt um, eh, savstarpēju kontaktu. So most of those people would be practicing what's called the generation stage. Vairums no šiem cilvēkiem uh, praktizēs, uh, kā, kā to pareizi latviešu tulkoja generation stage. <laughs> Radīšanas uh, pakāp, pakāp, jā. Um, so generation stage is uh, where we use the sadhana, and uh, there's a lot of visualizations. Um, šī radīšanas pakāpe sastāv no tā, ka tur ir sadhana un um, vesela virkne dažādu vizualizāciju. There's transforming uh, death, bardo and rebirth into the path. Uh, tur ir arī prakses, kas tais, saistīts ar nāves mm, starp, uh, starpstāvokļu, bardo un atzimšanas transformēšanu par ceļu. as Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Kā Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Uh, there's practicing transforming one's ordinary identity and appearance. Uh, praktiski saistīts ar mūsu mm, parastās identitātes un, un uh, uh, formas transformācijām. Into the identity and appearance of the deity. Par uh, mm, dievības identitāti un formu. not only of oneself, but also one's environment. Un šeit ir runa ne tikai par, par, par pašam sevi, par sevi pašu, bet arī par uh, vidi ap, ap tevi. We keep repeating this practice uh, day after day until it becomes more and more familiar to our mind. Mēs turpinām atkārtot uh, šo praksi dienu pēc dienas, līdz uh, mūsu prāts ar to uh, arvien labāk iepazīstās. It will become our second nature. Un, second identity. Un faktiski eh, tā izveido, tā kļūst tā kā par mūsu otru dabu, ja par mūsu otru identitāti. Uh, if we're practicing very strongly, then it becomes our primary identity. Ja mēs praktizējam ļoti spēcīgi, tā, tā kļūst par mūsu primāro identitāti. At that point one will feel, I am the deity, but I'm appearing as a human being. Un tad var būt tā, kad uh, ir šī pārliecība, ka es esmu dievība, bet es parādos kā cilvēcisks. This is a very powerful way to practice generation stage. Tā ir ļoti mm, spēcīga, prak, uh, spēcīgs veids, kā praktizēt šo te radīšanas pakāpi. And, and it signifies letting go of grasping at your ordinary identity. Un tas um, faktiski nozīmē, ka jūs esat uh, And for that you need a strong understanding of emptiness, but also bodhicitta. Bet, uh, lai to panākt, jums ir jābūt ļoti uh, dziļai uh, tukšuma um, izpratnē, kā arī bodhicitai. Uh, the emptiness is important because it it helps you to let go of grasping itself. Tukšuma izpratne ir svarīga, jo tas um, jums palīdz atteikties no tos pieķeršanās uh, savam es. But bodhicitta is important because it's only for others that the deity manifests at all. et arī bodhicitta ir svarīga, um, jo tikai dēļ citiem vispār šī dievība manifestēs. Tara, Manjushri, Chenrezig, they don't exist from their own side as those three deities. Tāra, Manjushri un, un, un, un, un kas bija trešais? Chenrezig. Chenrezig. Uh, nepastāv um, paši um, no savas puses, ja, ja mēs um, uh, uh, they only uh, exist in that way for us. Viņi var teikt, eksistē mūsu dēļ. Their, their, their, their own perfect fulfillment is in the, the Dhammakaya, which is their mind. Viņu um, perfektā, mm, perfektais piepildījums ir Dharmakaya, kas ir prāts. It's only for us that they manifest in these forms. Tikai mūsu dēļ viņi manifestējas šajās mums redzamajās formās. So generation stage is uh, the, the general practice uh, for a long time. Radīšanas pakāpe ir um, tāda pamat praksa diezgan ilgu laiku. And it's not uncommon to practice more than one generation stage. Un uh, nav neparasti praktizēt vairāk nekā vienu uh, in other words, radīšanas pakāpi. You, you could take initiation in a number of deities and practice sadhanas of all of them. Jo ir pastāv iespēja pieņemt um, dažādu dievību iesvētības un uh, praktizēt um, dažādās šīs ar viņām saistītās sadhanas. This is what most of the lamas do. Uh, tas ir tas, ko vairums no lamām dara. It's useful because different deities uh, emphasize the purification of different aspects of one's personality. Uh, tas ir labi, jo dažās akcentē dažādas as, mūsu per, uh, personības dažādas Uh, in particular, in the highest yoga tantra, some deities purify desire and others purify anger, for example. Mm, uh, un šajā tantriskajā tradīcijā ir kas attīra uh, un ir tāds, attīra uh, dusmas. Another good reason to practice more than one deity is so that you can relate to more other people. Un uh, eh, vēl labs iemesls, kādēļ praktizēt, uh, izmantojot vairākas dievības, tas jums rada iespēju um, vērsties pie vairāk cilvēkiem. And they'll become uh, channels for helping more people. Tie, uh, šīs dievības kļūst par kanāliem, kā mm, palīdzēt uh, vairāk cilvēkiem. Now, When it comes to completion stage, you only practice one duty. Kad jūs nonākat līdz pabeigšanas eh, pakāpei, jūs praktizējat tikai vienu dievību. Completion stage is a very different kind of practice from generation stage. Eh, pakā, tas ir pabeigšanas eh, pakāpe ir ļoti atšķirīga no šīs radīšanas pakāpes. But it's completely based on having practiced the generation stage. Bet tā visnotaļ balstās uz, uz to, ka jūs esat praktizējuši šo uh, gradations The generation stage uses imagination in order to prepare you for the completion stage. Radīšanas pakāpe izmanto jūsu iztēli, lai jūs priekš šīs mm, pabeigšanas pakāpes. In the completion stage you actually transform your mind and body into the mind and body of a Buddha. Pabeigšanas pakāpē jūs faktiski transformējat savu prātu par um, uh, savu ķermeni un prātu par ķermeni un prātu. And for this, you use an intermediate level between your mind and your gross body. Un dēļ tā jūs intermediate level. Yeah, between your gross body and your mind. Jūs izmantojat uh, video līmeni starp jūsu uh, uh, rupjo ķermeni un jūsu prātu. And this is what we call the subtle body. Un to mēs saucam par smalko ķermeni. The subtle body is made of channels, winds and drops. Un smakais ķermenis ir veidots no kanāliem, vējiem un uh, pilieniem. And the channels are the uh, three main channels, which, broadly speaking, go from the top of our body to the bottom of our body. Uh, un tad uh, kanāli tie ir um, trīs galvenie kanāli, kur tā runājot iet no mūsu galvas virs līdz ķermeņa uh, lejasdējai. Uh, the most important one is the central channel. tas galvenais ir centrālais kanāls. And at, this, and at certain levels on the central channel there are these wheels called chakras. Un uh, konkrētos centrālā kanāla līmeņos ir uh, šie te riteņus, ku, kurus sauc par čakrām. They're wheels because they have different spokes coming from them, uh, channels. Uh, to sauc par uh, riteņiem, uh, jo tiem ir tā kā spieķi, kas ir vērsti uz dažādām pusēm. And flowing in this subtle body are the winds. Un šajā smalkajā ķermenī cirkulē vēji. And there are ten winds. Un uh, pastāv de, uh, desmit vēji. And uh, well, the channels divide into 72,000 channels. Uh, kopumā ir 72,000 kanālu. And the winds also divide many times. Un, un uh, šie vēji sadaloties uh, arī to ir vairāk nekā And šie They're connected with all the functions of our body. Un tie ir saistīti ar visām uh, mūsu um, ķermeņa funkcijām. Such as our senses, our breathing, everything that our body does. Tie ir saistīti gan ar mūsu maņām, ar mūsu elpošanu, faktiski ar jebko, ko mūsu ķermenis dara. And it's those winds which are involved when we dissolve into the clear light at the time of death. Un uh, vēji ir tie, kas ir uh, iesaistīti tad, kad mēs izšķīstam um, skaidrajā gaismā mūsu nāves brīdim. Therefore, being able to control and manipulate these winds enables one to generate the clear light during one's meditation practice. Un, uh, ja mēs iemācāmies pārvaldīt šos vējus, tad mēs varam uh, radīt, uh, ģenerēt šo skaidro gaismu savā meditācijas praksē. Uh, in a, in a way, it's, it's controlling the whole process of life and death. Kaut kādā ziņā var teikt, ka tas nozīmē kontrolēt visu uh, dzīvības un nāves procesu. And then from there it's possible to actually control the process of rebirth, not as an ordinary being, but as a Buddha. Un izjūt no tā pastāv iespēja uh, kontrolēt arī atzimšanas procesu, nevis kā parastai būtnē, bet kā Buddha. And this is based on the very subtle wind and very subtle mind which came at the moment of conception and leaves at the time of death and which is there all the time during life. Un tas balstās uz šo ļoti smalko vēju, kurš um, uh, atnāca uh, mūsu ieņemšanas brīdī un atstāja mūsu, uh, nāves brīdī. These are sometimes known as the primordial mind and primordial body. Un to reizēm sauc par pirmatnējo prātu un pirmatnējo ķermeni. And it is these that can be transformed into the mind and body of a Buddha. Un, un to var transformēt par uh, Buddhas uh, prātu un ķermeni. And in the different highest yoga tantra systems, they have slightly different methods of achieving that. Un dažādās augstākās jogas tantras uh, sistēmās ir dažādas metodas, kā to sasniegt. And in terms of the completion stage practice, the method will be the one that is karmically suitable to you. Un pabeigšanas stadijas mm, praksēs metode mm, būs uh, tā, kura ir uh, karmiski jums piemērota. This will be under the guidance of your guru. Protams, ka tas ir jādara jūsu guru vadībā. So through these methods of highest yoga tantra, one can reach enlightenment much more quickly than in the Sutrayana. Un izmantojot šīs augstākās jogas tantras metodas, pastāv iespēja sasniegt apgaismību daudz ātrāk nekā, ja mēs to darām, izmantojot uh, sutrajānas metodas. Does anybody have any questions? Varbūt šai brīdī ir kādi jautājumi radušies. pats eh, sev padara šo praksi par nozīmīgu. Viņš minēja, nu, tas, ka mēs tās 10, 15 minūtes būsim ar, vēl, nu, ar mieru veltīgi, tad, kad mēs tam piešķirsim to nozīmi. Jā, ok. Man liekas, ka viņš par to runāja, bet tu nebija klāt. Tā kā, uh, so the question is, um, uh, how do you yourself make these practice could be maybe these 15 minutes, how do you make this practice meaningful for yourself? One thing I often say to people is involve your emotions. Uh, ko es gribētu citiem teikt šai sakarā, uh, iesaistiet savas emocijas. Tantra is not um, an intellectual practice. Uh, tantra nav intelektuāla praksa. It, it uses energy. Tā izmanto enerģiju. And energy is much closer to emotions than intellect. Un enerģija ir tuvāka emocijām nekā intelektam. So when you enter into an emotional relationship with your deity, It's quite a creative activity. Un tad, kad jūs izveidojat emocionālu kontaktu ar, ar, ar jūsu dievību, tad tas ir diezgan radošs process. It's a bit like being an artist. To varētu salīdzināt, e, tur ir kaut kas līdzīgs, kā būt māksliniekam. Although there is a scientific aspect to Tantra, you know, these channels and how everything works, the practice is like art. Lai gan ir šis e, tantras zinātniskais aspekts, kur ir e, zināšanas par visām uh, par kanāliem un visām pārējām lietām, bet eh, pati prakse ir vairāk līdzinās mākslē. You see, a great artist has a lot of technique, but they also let go during the performance. Kā mēs, kā mēs zinām, eh, izciliem māksliniekiem viņi pārvalda ļoti daudz un dažādas tehnikas, bet tā, ka viņi ķerās pie reālās mm, mākslas darba radīšanas, viņi kaut kādā mērā nu, brīvi ļaujās tam procesam. So establishing the structure of the, of the practice is the technical side. Uh, izveidot um, prakses struktūru, uh, tā ir tā tehniskā puse. And you must do that according to the tradition, very strictly. Un tas ir jādara uh, ļoti strikti uh, saskaņā tradīciju. But the experience involves letting go. Bet šī uh, konkrētā mūsu pieredze, tā ir saistīta ar to, ka mēs kaut kādā brīdī nu, palaižam vaļā. It's a little bit like when you try to fly in a dream. Tas ir <laughs> salīdzināms ar to, tad, kad mēs sapnī mēģinām lidot. Um, if you find it difficult, you, you find that you run along and you try to fly and then you don't succeed and then suddenly you do. Uh, iespējams, ka vairumam no mums ir bijis uh, šāda pieredze, kad mēs mēģinām sapnī lidot un varbūt tas neizdodas un tad mēs ieskrienamies. Uh, lai uzņemot ātrumu tas izdotos vieglāk, un it kā neizdodas, un tad kaut kādā brīdī pēkšņi mēs lidojam. It's like letting go of the ground. Un tas ir, var, var teikt, ka tas notiek tāpēc, ka mēs vienkārši palaižam vaļā zemi. Because the deities exist in bliss and emptiness. Jo dievības eksistē svētlaimē un tukšumā. And that is where we have to go. Un tas ir tas, uz kurien mums jādodas. But of course, as I say, we need the structure. This is what the mandala is, this is what the sadhana is, these are the structures. Bet mums, protams, ir nepieciešama struktūra, tas ir tas, kas ir mandala, tas ir tas, kas ir sadhana. When I say about evolving emotions, most of the tantras uh, purify very strong emotions. Uh, kad es runāju par emociju iesaistīšanu, uh, tad uh, vairums no tantrām attīra ļoti spēcīgas emocijas. For instance, this deity Hagriva is very frightening. Šī dievība Hagrīva ir ļoti biedējoša. So we all have a frightening side. Bet mums visiem ir kaut kas tāds um, briesmīgs. We, we just lose our, our ordinary uh, calmness and we become crazy. Uh, jo ir situācijas, kad mēs eh, pazaudējam savu parasto ikdienas mieru un mēs varam kļūt traki. And there are other deities where you can see incredible desire being acted. Un ir, ir dievības, kurā, um, kurā tālos mēs redzam um, neizmērojami iekāri. And we all have that potential in us too. Um, so when I say about becoming emotional, I mean learning to use those emotions in the practice. Un tad, kad es saku par uh, emociju izmantošanu, tas nozīmē uh, mācīties izmantot šīs mūsu emocijas, izmantojot tās šajās praksēs. Uh, it could be a bit scary. Tas var būt mazliet biedējoši. But that's where the structure comes in. The structure takes care of you. Bet uh, tā kā ir šī struktūra, tad uh, tā struktūra ir tā, kas par mums parūpējas. In ordinary life those emotions are very destructive. Parastā dzīvē šīs emocijas ir faktiski, nu, bieži vien nāk mums paslikt. But in the tantric practice, they become constructive because together with emptiness, they help us to understand reality. Bet tantriskajā praksē tās var būt konstruktīvas, jo kopā ar tukšumu izpratni tās mums palīdz izprast realitāti. That's, that's the best answer I can give right now to Tas your question. labāk atbild, kāda šajā brīdī varēju dot. But I do agree that 15 minutes isn't very long. Bet es uh, gribētu atzīmēt, ka 15 minūtes nav pārāk daudz. yeah, the final kind of little topic I have is um, about the three types of practitioner. Un pēdējā tēma šodien ir um, uh, trīs veidi praktizētāji. The first is the Hinayana. Uh, Pirmā veida praktizētājs pieder pie Hinayanas. This is symbolized for us in a way in the form of the monk or nun. This is symbolized for mm -hmm. us in the form of a monk or nun. Jā, un tas uh, priekš mums uh, tiek uh, simbolizēts mūku vai mūķens tēlā formā. But those who, of us who have taken lay precepts, we also have this aspect. Bet tie no mums, kur ir pieņēmuši laicīgā cilvēka solījums, mūsos arī ir šis aspekts. In, in this aspect, we deal with emotions like desire or anger simply by pulling away from them. Un šajā, šajā ziņā mēs eh, izturāmies pret, pret iekāru un, un dusmām, eh, bieži vien eh, tā kā mm, atsakoties no tām. And we avoid situations where those emotions might arise very mēs, strongly. Mēs izvairāmies no situācijām, kur šādas emocijas var rasties. And that way we create a kind of peaceful life for ourselves. Un tādā veidā mēs varam izveidot sev mierpilnu dzīvi. And that is typical of the kind of practice you find in countries like Thailand, Sri Lanka and so forth. Un tā ir ļoti tipiska praksa priekš tādām zemēm kā Taizem, Sri Lanka un mm, palīdzīgi. Mm. Then the second one is the Bodhisattva practice. Otrā veida mm, mm, praksa ir Bodhisattvas praksa. Uh, the sort of typical, the archetypal bodhisattva is a layperson. Arhetipisks bodhisattva būs uh, laicīgs cilvēks. Who is engaged in society kurš ir iesaistīts ar eh, darbošanos sabiedrībā. Um, maybe even uh, relatively wealthy. Iespējams, uh, relatīvi pārticis vai pat bagāts. And very generous. Bet ļoti devīgs. The typical uh, image of that would be somebody who invites many people for lunch. Um, piemēram, cilvēks, kurš uzaicina ļoti daudz cilvēku pusdienās. In other words, is somebody who is abundant and generous, warm, kind and benefiting society. Daudz, kurš ir, uh, um, kuram daudz kas varbūt pieder, bet tajā pašā laikā viņš ir devīgs un viņš, viņš ir gatavs dalīties ar to, kas viņam ir ar sabiedrību. A very active, engaged member of their community. Viņš ir ļoti aktīvs un, un sabiedrībā um, savā kopienā iesaistīts cilvēks. Okay, that's, and then the third one is the tantric practitioner. Un trešais veids ir uh, tantriskais praktizētājs. This is something secret. Tas ir kaut kas slepens. And this is something quite wild. Un tas ir kaut kas, zināmā mērā, traks, eh, mežonīgs. Really uh, living outside of society's norms. Uh, tas nozīmē kaut kādā ziņā mm, kaut kas, kas neatbilst uh, mūsu sabiedrības normām. Uh, like what I said in the old days, they used to live in cemeteries and that kind of thing. laikos, kad dzīvoja kaut kur un tam Now these are three archetypes. Šie ir trīs But in practice, uh, it's up to us to utilize these in our own way. Bet tas ir mūsu ziņā, kā mēs tos izmantojam. In a skillful way that really works as a way of life. Un mūsu ziņā ir izmantot tos prasmīgi, lai tas mums palīdz. And again, this is a creative uh, act to, to find the way of life. Un tas ir radošs darbība, kā izveidot Particularly, we're living in a secular society. Sevišķi dzīvojot sekulārā sabiedrībā. Where, as a Buddhist, one is in a tiny minority. Jo, piemēram, ja jūs esat budists, jūs piedarāt pie ļoti sīkas minoritātes. So in many ways, our, our Dharma practice is something quite hidden. Un uh, tā vai citā dharmas praksa jau tāpat ir piet, kaut kas pietiekoši apslēpts. But nevertheless, these three archetypes are quite relevant. Bet uh, vienalga šie trīs arhetipi vienalga pastāv. And within the tradition of Lama Tsongkhapa, in general, I would say, we practice all three. Un Lamas Sankaps tradīcijā var teikt, ka mēs eh, praktizējam visus trīs. Sorry, that is actually true of Tibetan Buddhism as a whole. Un tas uh, faktiski eh, varētu pat uh, precizēt, ka tas attiec ne tikai uz Lamas Sankaps tradīciju, bet uz Tibets budismu. At the Hinayana level we're quite strict. Hinayānas līmenī ir diezgan striktas uh, nosacījumi. We, we restrain our behavior according to a strict ethical code. mēs ierobežojam savu uzvedību saskaņā ļoti striktu ētisko kodeksu. At the bodhisattva level, we're very generous and abundant, and uh, our main practice is love and compassion. Uh, bodhisattvas uh, praksē ir, mēs esam ļoti, mēs esam pārtikuši un devīgi, bet mūsu galvenā praksa ir mīlestība un līdzjūtība. And at the tantric level, which is pretty much a private level, uh, Un tautiskajā līmenī, kas eh, lielā mērā ir eh, privāts līmenis. As I say, there's a kind of wildness or uh, uh, letting go. Tur, kā jau minēju, pastāv eh, šis zināms mežonīguma elements. Which is what is necessary for certain levels of realization. Kas ir nepieciešams dažu veidu realizācijām. Now, in, all, through all three of these, the, the guru is central. Bet visiem šiem trim eh, centrālais, eh, kas ir, tas ir guru. As a model, as a guide, um, and as one's closest um, support. Kā mm, paraugs, kā mm, vadītājs un kā mm, vistuvākais atbalstītājs. Mm. That's all I have to say. Tas ir viss, ko es gribēju pateikt. I hope it's useful to you. Es domāju, ka tas jums varētu noderēt. So now we're, we're going to do a meditation and then we're going to sort of move towards the end of the program. Un tagad veiksim meditāciju un tad jau lēnām virzīsimies uz šīs programmas noslēgumu. So we're going to meditate again on the death process. Um, vēlreiz meditēsim par nāves procesu, ko mēs jau iesākam vakar. Because this is a meditation that we do use in Tantra. Mm. Uh, šis ir meditācijas veids, kur mēs izmantojam tantrā. But it's also a meditation we can use in the sutra practice. Bet tā ir arī meditācija, kur var izmantot arī sutras praksē. Because the more familiar we are with the process that happens at the death time. Jo, jo labāk mēs um, esam iepazinušies ar to procesu, kas notiek navas laikam, the more calmly we can approach our death. Jo mierīgākā, ar mierīgāk prāta stāvokli mēs varam sagaidīt savu nāvi. And if we are practiced enough, un ja mēs esam pietiekoši daudz praktizējuši, we can utilize the special opportunity that happens at the time of death. Mēs varam izmantot šo īpašo izdevību, kas atgadās nāvs brīdī. Where our mind becomes increasingly subtle kad mūsu prāts kļūst ārkārtīgi smalks. And we can use that time to focus on um, the realization, the wisdom realization of emptiness. Un mēs varam fokusēties uz uh, gudrību, kura realizē tukšumu. Without practice, we will not notice this opportunity. Ja mēs nebūsim praktizējuši, mēs vienkārši nepamanīsim, kad ir tāda izdevība. But the, But the more familiar we are, then um, we can utilize this opportunity. Bet jo uh, pazīstamāk mēs ar uh, šo esam, jo vieglāk mums būs pamanīt šo iespēju. And at the very least we can go into death with a calm mind. Un kā pats minimums mēs varam um, ieiet um, miršanas uh, procesā ar mm, mierīgu prātu stāvokli which allows for the opportunity of our good karma to ripen. Kas uh, dod iespēju uh, izpausties, um, uh, nobriest labai karmai. As we are sort of thrown into or projected into our next rebirth. Un tas mūs iesviež vai, vai projicē nākamajā atzimšanā. imagine this is your actual death time. Iztēloties, ka šis ir jūsu faktiskās nāves brīdis. And your mind is very clear. Jums prāts ir ļoti skaidrs. And completely calm. Un pilnīgi mierīgs. And you're experiencing no fear. Un jūs um, neizjūtat nekādas bailes. first element in our constituents that becomes weaker and less prominent is the earth element. Pirmais elements, kas kļūst um, vājāks, ir um, zemes elements. And at the same time, our eye sense power weakens. Tajā pašā laikā pavainās mūsu uh, acu maņu mm, mm, spēja. and we cease being able to see clearly. Un, um, izbeidzās, um, mūsu iespēja kaut ko ska saskatīt skaidrā veidā. And our physical body becomes weak. Mūsu fizika, fiziskais ķermenis kļūst vājš. And the luster, the life-looking energy in the body becomes weaker and it looks diminished. Un, uh, tā dzīvības enerģija, kas ir ķermenī, tā arī mm, samazinās un kļūst vājāka. And at this point, when the earth element fades, the water element starts to come into focus more. Un tad, kad um, zemes elements um, kļūst vājāks, um, vairāk um, spēkā pieņemās um, ūdens elements. And we have an inner experience un mums ir uh, iekšēja pieredze, of a silver blue mirage. Um, ka mēs um, redzam tādu kā uh, sudrabaini zilu mirāžu. This is a vision. Tā ir vīzija. But it's also not just outside of us, but we're very much in the experience of this mirage. Bet tā ir vīzija, kur um, ir nevis kaut kur ārpus mums, bet mēs esam būtiski šīs vīzijas uh, iekšpusē. And then this water element starts to lose its power. Ūdens elements sāk zaudēt savu spēku. And um, the body is no longer able to experience the different feelings of pleasure, pain and neutrality. Un ķermenis vairs nespēja izjust tādas sajūtas kā mm, patīkams sajūtas, sāpīgs sajūtas un, un neitrāls sajūtas. the bodily fluids begin to dry up. Um, fluidi m, mm, kādi ir ķermenī um, sāk pakāpeniski izžūt. And we may have difficulty in swallowing. Un mums, um, uh, mēs tikai ar grūtībām varam spējam kaut ko norīt. And our ear sense, our, the power of our hearing diminishes. Un samazinās arī mūsu Uh, dzirdes maņa uh, spēja kaut ko saklausīt. And we have an inner vision. Un mums ir iekšēja vīzija. Of thick smoke. Um, kā biezi dūmi. Puffing in billows around us. Kas uh, burtiski uh, virmo ap mums. Then the next element to weaken is the fire element. Hmm. Nākamais elements, kas kļūst vājāks, ir uguns elements. It loses its power to support the winds and the consciousness associated with it. Tas zaudēs savu spēku mm, atbalstīt, balstīt vējus un, un apziņu. and we are no longer able to use our discriminating awareness and discern what objects are. Un mēs vairs nevaram, mums vairs nepiemīt spēja izmantot savu atšķirtspējīgo apzināšanos, kad mēs spējam atšķirt vienu objektu no cita. And we can't differentiate between the people around us. Mēs uh, nespējam arī atšķirt vienu cil cilvēku no, no, no otra. Uh, we can't smell Mēs nespējam vairs neko uh, saost. Our breathing in is very weak and our breathing out is very strong. Mūsu ielpa ir ļoti vāja, toties izelpa ir ļoti stipra. And our body loses its heat. Un mūsu ja ķermenis sāk zaudēt savu siltumu. We have another inner vision. Un tad sako vēl viena iekšēja vīzija with lots of sparks, like sparks from a fire. Un šī vīzija sastāv no ļoti daudzām dzirkstelēm, tādām kā dzirkstelēm, kuras rodas degot ugunskuram. wind element begins to diminish, tad sāk samazināties mūsu vēja elements. We can't keep our focus on one thing. Mēs vairs nespējam fokusēties uz kādu vienu lietu. We can't direct the body to move. Mēs vairs uh, nevaram pakustināt ķermeni. taste and and uh, is lost, and our tongue shrinks and becomes very small and thick. Pazūd arī kaut kāda spēja kaut ko sagaršot. Mūsu mēlē izžūst un uh, samazinās un kļūst biezāk. And at a certain point our breathing stops altogether. Un kaut kādā brīdī mūsu elpošana uh, pārtrūkst. And there's no pulse. un pulss arī pazuda. And the internal vision is that of a, a flame about to go out, a flame of a candle spluttering near the end of its uh, ability to, to continue. Un iekšējā vīzija ir, ir tāda, kā sveces liesma, kāda ir svecē mirkli pirms izdzešanas. So these four gross elements have now dissolved. Tagad šie uh, četri grupie elementi ir izšķīduši. And they're no longer able to function as the basis for gross consciousness. Un tie vairs nespēja būt par um, pamatu, uh, lai mūsu rupjā apziņa varētu funkcionēt. So all our gross forms of consciousness have ceased. Uh, viss mūsu, visas mūsu rupjās apziņas formas ir uh, beigušās. And our mind is becoming increasingly more subtle. Mūsu prāts kļūst aizvien smalkāks. And we have a, a vision Un mums tagad ir vīzija of a white appearance. Uh, ko varētu nosaukt par tādu baltu parādību. This is likened to being like a very clear dawn sky. Tas būtu kā atrasties, uh, redzot uh, debesis skaidrs eh, debesis kaut kur eh, ap ausmas laiku. Very radiant. Eh, tās ir ļoti mirdzošas. and this white appearance gives way to a very vivid red mind of increase, a red appearance. Un šī baltā mm, parādība pakāpeniski pazūd, un, un tās vietā nāk um, sarkanīga parādība. Again, it's very clear, very vivid. Tā ir ļoti skaidra un um, ļoti labi saskatām. And increasingly subtle ja pašā laikā ļoti smaga. It's likened to being like a clear sunset sky that's pervaded by the redness of the sun. Tas ir līdzīgi kā debesis mm, ap saulrietu laiku, kad um, tajās um, atspoguļojas rietošā saules stari. visions, the drop from the crown, the white drop, and the red drop from the navel area, both come and reside just above the indestructible, very subtle wind and mind that stays at the heart. Um, um, Shreya um, baltā, kas ir sarkanais kas um, um uh, ir mūsu labs, labs līmenī, viens iet uz leju, otrs uz augšu, līdz tie sasniedz mūsu sirds līmeni. And this contains the very subtle wind and mind that has been with us since conception. Un, un, un tajos uh, ietilpst ļoti smalka, uh, smalkais mm, vējš un, un prāts, kas ir bijis mūsos kopš ieņemšanas brīža. and the drop from the crown and from the navel come and enter into this very central um, drop of red and white at the heart. Un, un šie pilieni uh, no, no galvas virs un uh, no, no nams līmeņa uh, sasniedz viens otru uh, sirds, uh, sirds līmenī. And we have a vision of the black near attainment. Un tad mums parādās melna, melna vīzija. It's called near attainment because we're close to the final point of clear light. To sauc par um, uh, tuvu sasniegšanai, jo mēs esam um, tuvu pie skaidrās gaismas. And at first this dark blackness um, envelops us and we're aware of it sākumā mūs apņem šī, šis, šis tumšais melnums, un mēs to mm, varam, mēs to apzināmies. And then there's a point at which we lose our awareness, our consciousness of it. Un tad kaut kādā brīdī mēs to vairs nespējam apzināties, um, mēs to šī apzināšanās pazūd. And as one becomes conscious again, Un tad, kad um, mēs atkal atgūstam savu apzināšanos, the clear light of death becomes manifest. Uh, manifestējas um, nāves skaļā gaisma. This is like a clear, luminous, empty sky. Tās ir kā skaidras, uh, mirdzošas, tukšas debesis. A completely clear, open vacuity. Pilnīgi skaidras un atvērtas. And for those who've trained in coming to an understanding of emptiness, it's at this moment that one uses this understanding. Un tiem, kuri ir uh, trenējušies izprast tukšumu, uh, tas ir tas brīdis, kad ir iespēja uh, vispilnīgāk realizēt šo tukšumu. this time one can gain a deep realization of emptiness. Un šajā brīdī ir iespēja gūt tiešām ļoti dziļu tukšumu realizāciju. And comprehend the absolute nature of reality. Kā arī uh, izprast um, realitātes absolūto dabu. It is completely non-conceptual. Tas ir uh, kaut kas, kas ir pilnīgi nekonceptuāls. after some time in the clear light, un pēc kāda brītiņa skaidrajā gaismā, there is a movement of the wind energy. Vēja enerģija sāk kustēties. This is due to the force of karma. Tas ir saistīts ar karmas spēku. And our consciousness becomes a little bit less subtle. Un mūsu apziņa kļūst mazliet uh, rupjāka, mazāk smaka. And our, also our wind energy is also a little bit less subtle. Arī mūsu vēja enerģija, tā smalkums samazinās. And this is the time of actual death. Un tas ir uh, eh, faktiskās nāves brīdis. When our consciousness leaves the body. Kad mūsu apziņa atstāja ķermeni. We may see a drop of blood at the nostril as the grosser drop leaves at this point. Un reizēm tādos brīžos var saskatīt asinspilienu pie, pie nāsas. Or a white drop at the lower orifice. Vai arī uh, balts piliens um, pie um, apakšējās atveres. And we would go on then to have all the visions in the reverse order un pēc tam um, sekos atkal uh, šīs pašas vīzijas tikai uh, apgrieztā secībā. To take uh, rebirth in the intermediate state. Un tā rezultātā nu, notiks atzimšana uh, starp stāvoklī, starp nāvi un nākamā atzimšana. And then very gently relax your concentration. Mm, mm, uzmanīgi atbrīvojiet savu koncentrēšanos. This is um, the last, the last section of our weekend. Tā bija pēdējā sadaļa no um, mūsu nedēļas novaļas mācību kursa. So it feels like the energy is very settled right now. Um, I'm thinking maybe we should, um, this should be an opportunity for us to talk as a group and maybe it would be good to hear from everybody, unless you don't want to speak, you can make a ah, choice. Varbūt šī ir iespēja mums kā grupai varbūt padalīties kaut kādās mūsu pieredzes elementos. Protams, ja kāds mums nevēlās, tad tas nav nekas uzspiest. So it be, can become a comment of how you found um, the weekend or part of the weekend that you've attended um, or Any other comments you want to make? Un, uh, mēs būtu priecīgi par jūsu komentāriem, uh, kā, kā jūs jūtaties uh, šī, šajās nedēļas nogals mācībās, mm, kas, kas jūs iedvesmoja, kas palīdzēja, kas, kas traucēja, vai arī jebkāds cits komentārs.